Ве поздравувам и посакувам Божи благослов. Денес имавме едно интересно проучување за темата за која што не светот, току денес и адвентистите повеќе не веруваат во неја. Во второто Христово доагање. Затоа што, како што рече сестра Ленче, според делата не веруваме, а само така се верува или не се верува, според со, со делата, со животот. Со уста само се исповеда вера. Ако се секјавате, порано проучувавме дека постои голема разлика помеѓу верата и вероисповедта. Кога просанте велат се спасуваме со вера, тие мислат на вероисповед, дека се спасуваат со вероисповед. Јас го признав Христа, се крстив и сега можам и пијан да загинам некаде, и право во рајот, така ми кажуваше една сестра во Америка, како верувала кога била баптистка, значи јас само затоа што некогаш, да речеме пред 15 години, се крстив, се а, го исповедав Христа, значи, сега и мортус на некаде во, во некоја кафана, и да седнам да возам кола, и да загинам право во рајот вака. Од сообркајката право во рајот. Страшна заблуда, бидејќи се разбира тоа не е така. Се спасуваме со вера, а не со вероисповед. Според тоа дали верувам во второто Христово доаѓање покажува мојот живот. Покажуваат моите дела. Не само мојата уста. би сакал да се надоврзам и пред да ја започнеме темата за која што ќе проучуваме и ова и следната сабота, па одговора некако за света вечера, да споменам и тоа дека денес по интернет се шири една нова теорија дека Христос ќе дојде 2022 година. И тоа многу интересно е како тоа се образложува Наводно уште следната година треба да почнат неволите, че од 15 до 21, 7 години неволи. 18 година ќе почнат поголеми неволи. И сето тоа се поврзува со некои пророчки денови, споменати во книгата на пророкот Данија, и откровението се разбира, и со конкретниот календарски распоред на еврејските празници за тие години, па се прави пресметка како пророчките денови одговараат на расстојањето помеѓу соодветни календарски празници и на тој начин се доаѓа до, до некоја година за Второто Христово доаѓање. Дори оне кои што тоа го во проповеда тврди дека за наредните илјада години календарот нема така да се поклопува како, како сега. Знаете, постојат разни начини како можеме да бидеме прелажени и зашто треба да внимаваме. Јас лично би сакал тоа да е навистина така. Малку се поклопува и со наводната изјава, бидеќи не сум сигурен дали е тоа на вистина така отрекла казала, да знам само. <laughs> наводната изјава на на Барак Обама дека до 17 година треба да бидат микрочипирани сите луѓе во светот. И сега сите тие настани некако поврзано со вакви толкување, некако како да подгреваат, како да создаваат една есхатолошка атмосфера, дека наближува крајот на светот. Јас уште еднаш речам, ја би сакал да е тоа така. <laughs> Јас би сакал. Христос да дојде во наредниве неколку години да бидеме на вистина последната генерација. Мегутоа не смееме да бидеме прелажани и да веруваме на тоа што го кажува човек туку сме повикани да бидеме втемелени на писмото. Да бидеме втемелени на Божијето Слово. Денес ке сакам да проучуваме една тема, која што малко ја најавив мејатата сабота, која што ќе ја насловам како свадбата на јагнето. И бидеќи некако многу одговора за светата вечера, и вториот дел од проучувањето ќе биде следната сабота, бидејќи свадбата на јагнето е тема која што упатува и на онаа голема последна пасха, која што самиот Господ ја најавил во, во Неговото царство. И соодветно, тој приказ многу ќе одговара за Светата вечера. Бидеќи Светата вечера е символ на таа идна Пасха, на таа идна причест, кога самиот Господ ке ги послужува спасените во Неговото царство. Би сакал за оваа цел, прво да го прочитаме текстот, запишен во Евангелието според Матеј, 25 глава, кој што зборува значи, за параболата на, за десете девојки, или во Америка ја викаат сватбената парабола, или параболата за младоженецот, поточно. Матеј 25 глава, Верувам дека сите имате свето писмо, така? двадесет и петата глава, На почетокот од главата Господ кажува «Тогаш Царството Небесно ќе заприлега на 10 девојки, кои ги изедува своите светлки и излегува да го пречекаат младоженецот. Петте од нив беа мудри, а петте неразумни. Интересно ова 50% пола-пола. Во реалноста, во овој соотнос ќе биде поинаков. Многу помал процент, може би 5% од денешните верници ќе бидат мудрите, а 95% и неразумните. Но, самата парабола зборува за 5 и 5. Неразумните ги зедува светилките своји, но не понесува со себе масло а мудрите заедно со светилките зедува во садовите своји и масло. И бидејќи младоженецот се забави, сите задрема и заспа. Имајте сите заспа. И мудрите, значи, заспа. Не е гревот, не е грев да се заспие. А на полнок се чу викање, еве го младоженецот, излезете да го пречекате. Тогаш сите тие девојки станаа и ги приготвија своите светилки. Неразумните пак им рекоа на мудрите, дайте ни од вашето масло, зашто нашите светилки гаснат. Мудрите им одговори рекоа, но може да не ни стигне и нам и вам. Подобро одете кај продавачите и купете си. А кога тие отидоа да купат, пристигнал младоженецот и приготвените влегоа со него на свадбата. И вратите се затворија. Потоа дојдоа и другите девојки и викаа, Господаре, Господаре, отвори ми. А тој им одговори и рече, Вистина ви велам, не ве познавам. И така, бидете будни, зашто не го знаете ни денот, ни часот кога ќе дојде синот човечки. Го знаеме денот и часот кога ќе дојде синот човечки? Тој што тврди дека ќе дојде на 1 јануари 2022 година, го знае денот, часот. Колку што го знаеше оној што тврдеше дека ќе дојде на 21 мај 2011 година. Или самиот Вилијам Милер. 1844 година. Зошто самиот Господ ја поврзува параболата со неговото доаѓање? Че значи, зошто кога ја кажува параболата, на крај вели и така бидете будни, зашто не го знаете ни денот, ни часот, кој ќе дојде синот човечки. Што значи ова кога ќе дојде синот човечки? На кој настан се однесува тоа, кога ќе дојде синот човечки? Второто Христово доаѓање. Според тоа, доагањето на младоженецот, според самите Христови зборови, доагањето на младоженецот, на полнок, на кој настан се однесува? На второто Христово доагање. Е сега, ќе читаме еден текст од големата борба, А пред да го читам, ќе го замолам брат Блажо да ви подели големи борби. Денес сме доволно малку да можеме да поделиме неколку примероци за да го пратите сите вие текстот, а по завршувањето на богослужението ќе ги собереме истите и ќе ги вратиме на место. Ќе отвориме на 439-та страница. 439. Да. Додека отворите на таа страница, да споменам, верувам дека сите знаете, Да, 439 страница од најновиот превод на големата борба. Како се знаете, значи, оваа парабола се однесува на една, дава приказ, поточно речено, на една, како што вели сама Телена Вајд, ориентална свадба. Значи, десете девојки, зашто постоја десете девојки во свадбата? Тие не се невеста. Десете девојки не се невеста. <clears throat> Како се викаат денес оние девојки што ги придружуваат невестите на свадбата? <laughs> на во Америка ги викаат значи почесни, made of honor, почесни девојки. Кај како се вика? Аха. Не, значи не сум знал, затоа ве прашам. А, де веруш. Добро, може би во разни краишта има различни на, називи. Овде гледаме, значи, на, на исток било повеќе такви девојки. Дали биле точно 10 за секоја свадба, не е битно. Може би биле, може би не. 439-та. Дали ја најдовте? Значи, ќе почнеме да читаме последниот пасус, кој што, кој што почнем со зборовите летото и есента во 1844 година. Го најдовте тој пасус? Летото и есента во 1840 да, на средина од десната страна. Летото и есента во 1844 година се објавуваше веста Ете младоженецот иде. Тогаш се појавија две групи, представени со мудрите и со неразумните девојки. Првата група која со радост го очекуваше господовото доаѓање и се приготвуваше да го пречека. И втората група која под влијание на стравот и на моменталниот нагон се задоволи со теоријата на вистината. Пазите страх. Но неизе и не достигаше Божија милост. Во споредбата, кога младоженецот дошол, приготвените влегоа со него на свадбата. И са внимавајте што вели на Навајот. Овде споменатото доагање на младоженецот се случило пред свадбата. Така или не? Логично така е. Значи, младоженецот доаѓа, девојките, мудрите, заедно со него влегуваат на свадбата. Значи, свадбата е нешто што предстои после тоа. Така. Младоженецот не доаѓа веќе оженец. туку доаѓа за да заедно со овие, како што ги нарековте, деверуши, <laughs> влезат, влезат на свадбата. Елена веднаше се повикува на едно чисто логично резонирање во врска со редоследот на настаните, споменати во самата парабола. Свадбата го представува Христовото преземање на Неговото царство. Светиот град, Новиот Ерусалим, кој е главен град на царството, е наречен невеста, жена на јагнето. Каде е така наречен? Светиот град, понатаму самата таа цитира еден текст од Откровението, кој што бидеќи целиот е цитиран овдека, не мора да го вртиме соодветниот текст да го најдеме во Светото писмо, Ангелот му рекол на Јован, дојди ке ти ја покажам невестата, жената на јагнето. Па ме одведе преку духот, кажува пророкот, и ми го покажа големиот светиот Ерусалим, кој слегуваше од небото, од Бога. Тука се наведени зборовите од Откровение 21 глава. Јас би сакал малку да паузираме во нашиот цитат и да отвориме на тоа место во Библијата. Значи, откровение. 21 глава. Каде е споменат новиот Ерусалим во оваа глава? Спомнете во вториот стих, тогаш јас Јован го видов светиот град Терусалим, нов, како слегува од Бога од небото, стокмен како невеста, променета за својот маж. Значи невестата, тука е новиот Терусалим, наречен невеста, или стокмен, спореден со невеста, поточно. Но во деветиот стих, што вели? Тогаш дојде кај мене еден од седумте ангели, што ги држаа седумте чаши, полни со седумте последни казни, или седумте последни зла, ми прозбори и рече, дојди, ке ти ја покажам невестата, жената на јагнето. Тука не се прави споредот, туку, туку директно му вели, дојди, ке ти ја покажам невестата. Која е? И која е невестата? Десетиот стих вели, па ме одведе преку духот во една голема и висока гора. И ми го покажа големиот град, светиот Ерусалим, кој слегуваше од небото, од Бога. И понатаму е даден описот, како изгледа градот. Сега ќе продолжиме со нашиот цитат. Елена Вајд продолжува и вели, според ова, очигледно е дека невестата го представува светиот град. А девојките што му излегуваат во пресред на младоженецот, кого представуваат? Ја представуваат црквата. На вистина, кога Христос ја кажува параболата за десете девојки, па пет мудри, пет неразумни, на кого се однесуваат тие девојки? И на кратко го вели па така бидете будни, зашто не го знаете денот и часот, кога ќе дојде синот човечки. Значи, се обраќа на својата црква. Се обраќа на верниот народ. Тие се тие што се представени со десете девојки. За, за состојбата, за духовната состојба на црквата се однесуваат овие зборови. Е сега, Продолжуваме со цитатот, каде што Елена Вајд вели, според откровението, значи според последната книга од Библијата, Божите деца ќе бидат гости на вечерата на свадбата на јагнето. И да го скратиме тоа малку, ќе бидат гости на свадбата на јагнето. Каде вели Елена Вајд? каде сугерира Елена дека такво нешто се споменува во Откровението. 19 глава, значи две глави пред 21-та, да завртиме во Откровението. 9-тиот стих, ангелот вели, Откровение 19 глава, 9 стих, и ми рече, напиши, блажени се поканетите на свадбената вечера кај јагнето. Кој се поканети? Кој се е поканет? <laughs> Се секјавате на една друга Христова парабола, каде што царот за свадбата на својот син испратил гласници, како што било обичај тоа време, да поканат избрани гости на свадбата. И некои почна да се изговараат, а купив нива, па имам работа, <laughs> треба да отидам да ја видам. Други почна да се изговараат на други начини, за да не дојдат. И потоа што рекол господарот на гласниците? Тогаш појде и искочи надвор и <laughs> покани ги сите што ќе ги видиш дури и слепи, и хроми, значи и просјаци, најдолната класа во обштеството. Покани ги сите. А се разбира, таквите да ќе дојдат, затоа што кој просек не е стекло <laughs> да отиде на лапачка, на добра лапачка. <laughs> Која е тука споредбата? Евреите биле избраните гости. Тие што го одбиле повикот. И Господ вели, ако вие, избраните го одбивте, јас сега ке, ке ми ја упатам оваа покана на кучињата. Евреите не ги сметале другите народи за луѓе, ги сметале за кучиња. И со право ги сметале за кучиња, бидеќи паганите биле кучиња. тие се тие што ќе дојдат и дали на вести на паганите дошле. Јас се чудам на Божијата милост. Паганите биле толку, на толку ниско морално ниво, например, како што серијата Спартак ти прикажува. Буквално животно. А што направи христијанството од еден куп пагански народи кои што тоа го прифати? Чудесна милост Но да продолжиме. Значи, Божите деца ќе бидат гости на вечерата на свадбата на јагнето. И сега внимавајте што вели Вајд. Ако се гости, тие не можат истовремено да бидат представени и како невеста. Повторно се повикува Елена Вајд на, на нешто многу логично. Дали гостите на свадбата се исто што и невестата? Ако бидете поканете на свадба, дали сте вие невестата? Се разбира, не. Невестата не добива покане за свадба. <laughs> Ниту младоженецот. Тие се оние кои што ги испраќаат поканите до своите гости. Значи, ако се гости, тие не можат истовремено да бидат представени и како невеста. Христос, како што ни кажува пророкот Данијел, ќе прими од старецот власт, слава и царство. Тоа е, значи, познатиот текст во 7 глава, 14 стих во пророкот Данијел. Елена Вајт понатаму толкува и вели, тој ќе го прими новиот Ерусалим, главниот град на своето царство, што ќе биде стоквен како невеста променета за својот мач. Откако ќе го прими царството, ќе дојде во својата слава како цар над царевите и господар над господарите, да му даде спасение на својот народ, кој ќе седне, народот значи, ќе седне на трпеза со Авраам, Исак и Јаков во Царството Небесно, да земе учество во вечерата на свадбата на јагнето. Тука ќе го прекинеме нешто читање, а Ако сакате, читајте во вашите домови ова попладне. Читајте целата оваа глава, од почеток до крај. Што току прочитавме, неколку работи кои што би сакал да ги повторам. Елена Вет се повикува на Светото писмо и на логик, за да каже дека девојките, кои што ја представуваат црквата, не можат истовремено да бидат и невестата. Што е логично. Понатаму, дека гостите, значи Божиот народ на Откровението е представен како гости, гостите на свадбата не можат истовремено да бидат невестата. Се се тоа многу логични заклучоци. И порано, дека доаѓањето на младоженецот во параболата од Матеј 25 глава, доаѓањето на младоженецот на свадбата е нешто што се случува пред свадбата, што е исто така нешто многу логично. Така? Значи, ова се тие три елементи кои што сакам да ги нагласам, да ги запамтиме убаво. Доагањето на младоженецот во параболата, кога доаѓа на полнок, нели, е нешто што се случува пред свадбата, што е многу логично. Девојките кои што со него влегуваат, само мудрите, значи, влегуваат, другите не успеале на време, на свадбата, не се невестата, а, а ја представуваат црквата. Заклучок, црквата не е невестата. Според ова, така. А пасте, до сега се е многу логично, се е ова логично. Не можеме да кажеме Елена Вајд греши, бидеќи логично. Кога дојга младоженицот, тој не е оженет, тој се уште не е оженет. Девојките не може да бидат невестата. И третото, гостите не може да бидат невестата поканетите на свадбата не може да бидат невестата. А кои се гостите и поканетите? Повторно Божиот народ. Или тука се вели во, откровени, во цитатот од големата борба, Божите деца. Многу логично. И заклучок, ако Божите деца се поканетите и гостите, а гостите не се невестата, не може да бидат, логично, заклучок Божите деца не се невестата. Заклучок црквата не е невестата. А кој е невестата, според ова што го читавме? Новиот Ерусалим. Светиот град. Главниот град на Господовото царство. Дали овој заклучок е логичен? Дали Лавет греше кога го тврди тоа? Се разбира не, самата се повика на текстови од тоа што ги прочитавме, кои што тоа јасно го тврдат. Новиот Ерусалим е невестата. Жената на јагнето, како што прочитавме во Откровение 21 глава, 9 стих. тоа сега се поставува прашањето. Ако е така, ако црквата не е невестата, тогаш што правиме со оние библиски текстови кои што велат дека црквата е <laughs> невестата? <laughs> Има такви библиски текстови или не? Дали постојат библиски текстови кои што црквата, значи Божиот народ, ја спредуваат со невестите? има во еден куп Ефесијаните, еве споменати Ефесијаните. Ајде го пронајдеме тој текст. Колку е убаво колку ќе ви поделам цитати да ги читате и вие додека јас ги цитирам. Колку е убаво кога сите го вклучувате мозокот во во темата. Каде имаме во Ефесијаните таков текст? Значи, имајте на ум дека Елена Вајт не греши која ги кажала сите овие работи што ги прочитавме. Затоа што се повикува на библиски текстови за истите и на здрав разум, логика, дека тоа е на вистина така. Но зашто од друга страна, од друга страна, постојат пак библиски текстови кои што тврдат, или барем така изгледа, дека црквата, Божиот народ, е невестата или е, се споредува со невеста. Ефесијаните каде беше? Пета глава. Апостол Павле го кажува следното. 20 а, 25 стих, што го читавме и мејатата сабота за утренски стихови, Вие мажите, сакајте ги жените своји, како што Христос засака кого? Ја засака црквата и се предаде себе си за неја. Значи, што му е црквата на Христа во оваа споредба?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 Зашто никој никогаш не го намразил телото своје, току го храни и го стоплува, како и Господ црквата бидеќи ние сме делови на неговото тело. Поради тоа, човекот ќе го остави својот татко и мајката своја и ќе се придружи кон жената својата, обојците ќе бидат едно тело. Ова тајна е голема, но јас ви зборувам за Христос и за црквата, заклучува апостол Павле. Во ред, имаме некој друг текст на оваа тема. Второ послание до Коринтијаните. Ние имаме малку проблем, не можем да го најдем текстот. <laughs> Јас знаев дека е 11 глава. Аха, да, таму е. 11 глава, вториот стих, меѓутоа да го прочитаме и првиот, па да имаме подобра прегледност. Втора послание до Коринтијаните е 11 глава, Апостол Павле вели, ех, да бевте претрпеле малку од моето безумие. Да, потрпете ме, вели. Зашто за вас сум љубоморен со Божја љубомора, вели. Или може поинеко да се преведе ова како ревност. Ревност. Зашто ве свршив за еден маш, за да ве представам пред Христос како што? Како чиста девица. Со што ја представува апостол Павле црквата, конкретно се обраќа до местната црква во Коринт, меѓутоа оподеднакво се однесува за сите цркви што тој ги основал и воопшто за сите цркви. Со Христова вереница или свршеница. Овие текстови еден куп адвентистички лекции за допис на библиска школа, за лекции за крштевање, се споменуваат и се цитираат овие текстови. И сето тоа се надоврзува на еден куп старозаветни текстови, каде што уште тогаш Господ својот народ Израел го представува како што? Керката Сионова. Имаше еден таков текст во Еремија, Таа ли беше шестата глава, да видиме. Да, тука се вели ја. Јас ја разубавив керката Сионова, прекрасна и разнежена. Мегуто има еден друг текст, наведен и тука во големата борба на 392-та страница. каде што Господ вели Но вие така постапивте вероломно со мене, вие, доме Израелов. Беше како неверна жена која место својот маж прибра туги мажи. Значи, Израел е представен како неверна жена, уште во времето на пророкот Еремија. Или ако ги читаме сите овие други текстови, Ти се заколнав и стапив во сојуз со тебе, вели Господ Бог, и ти стана моја. Овие текстови се наоѓаат и во Езекијел, 16 глава, Еремија 3.20, на повеќе места во Стариот Завет. Стапив во сојуз, се заколнав, значи брак, значи брачен завет и ти стана моја, и беше многу убава, за царица достојна. И се разна се славата Твоја меѓу народите поради Твојата убавина. Гласот за Твојата убавина се расшири меѓу народите, зашто таа представуваше полно совршенство со мојот накид, со кој те искитив. Но ти се занесе од убавината своја и користејки се со славата своја, почна да блудствуваш и живееше блудно со секој минувач, подавајки му се но на вистина како што жена вероломна го изневерува сопругот свој, така вероломно постапивте со мене вие, доме Израелов, домот Израелов, значи жената. Вели Господ, но беше како неверна жена, која место својот маж прибра туги мажи. Дали апостол Павле е во право кога црквата ја представува со невестата? Да, се повикува на еден, значи, тоа се надоврзува на еден куп старозаветни текстови кои што така прават. Всушност, самата Елена Вајт, каде што читав, овие текстови се наведени на 392-та страница од големата борба, која ги наведува овие старозаветни текстови, вели на 391-та страница, последниот цитат, отворете и таму, 391-та страница од големата борба, последниот пасус на десна страна. Предпоследниот пасус, таа го цитира стихот, од што го читахме 2 Коринтијаните 11.2. Ве свршив за еден маш, за да ве представам пред Христос како чиста девица. А потоа, последниот пасус од 391 страница. Дали отворивте таму сите? 391 страница последниот пасус од десно, неверството на црквата кон Христа се споредува со браколомство, кое се јавува кога таа својата доверба и љубов ги пренасочува од Господа кон светот. Само Телена Вајд ги цитира сите овие на стихови, дури во предпоследниот пасус цитира еден текст што го читавме во Осија 2.19 ќе те свршам за себе вечно и ќе те свршам за себе во правда и справедливост, во благослов и милосрдност. Еремија го спомена в трета глава, јас сум ваш маш. Сама Телена Вајд го цитира Павле, ги цитира старозаветните пророци, за да каже дека црквата е представена како господова невеста. А на друго место читавме дека тоа не може да биде така, затоа што девојките или гостите не можат истовремено да бидат невестата. Дали е логично и едното и другото? Едното и другото е многу логично. И за првите заклучаци, се сеќавате, се беше многу логично и библиски подкрепено. И за овие текстови каде што црквата е невестата, се е многу логично и библиски подкрепено. Тогаш дали Елена Вајци противречи самата на себе? Дали Библијата се противречи самата на себе? Дали Павле му противречи на Јован или на ангелот од откровението? Или обратно? Се разбира не. Тогаш зошто е сето ова вака представено? дали за нас постои поука и од едниот и од другиот случај. Зошто е ова вака представено? Дали постои контрадикција? Да видиме дали постои контрадикција. Младоженица доја пред свадбата. Ако доаѓањето на младоженецот е второто Христово доаѓање, значи кога е свадбата? После. Така. Меѓутоа, ако свадбата е пред второто Христово доаѓање, кога дошло младоженецот? Елена Вајд во Рани списи тврди вакво нешто. Рани списи 251 страница. Видов дека кога додека Исус се наоѓа во светињата на светињите, тој ќе се ожени со новиот Ерусалим. Пред второто да. Елена Вајт примен, го применуваше доаѓањето на младоженецот, целата парабола, на, на кое време? 1844 година, нели? Тогаш дошол младоженецот за тогашната генерација адвентисти. Меѓутоа, значи, гледаме, гледаме повторно контрадикција. Во еден случај, Христос, кога доаѓа, тоа е доаѓањето на младоженецот, второто Христово доаѓање. Елена Вајд во Христови очигледни поуки се согласува дека доаѓањето на Христа, второто Христово доаѓање е доаѓањето на младоженецот <laughs> во врска со оваа парабола. Гледаме два различни, две различни примени на параболата или на елементи од параболата на различни настани. Затоа не постои контрадикција, бидејќи се работи за парабола, која што може да се примени на различни настани. Второто Христово доаѓање значи доаѓањето на младоженецот, но доаѓањето на младоженецот може да се примени и на некој предходен настан. Како што рече на кога Христос ќе го прими царството додека се уште се наоѓа во светините, на светините, пред Второто Христово доаѓање. И дека е тоа свадбата пред Второто Христово доаѓање. Много интересно. Но тоа не може да биде истовремено така, ако Второто Христово доаѓање е доаѓањето на младоженец. Тогаш свадбата е после, во Божието царство. девојките и невестата, според параболата, не може да бидат исто. Гостите и невестата, и според логиката, не може да бидат исто. Така. Меѓутоа, според другите текстови што ги читавме, невестата е црквата додека ваму црквата се девојките или гостите. Како да ја решиме оваа контрадикција? Постои ли не постои решение? Постои решение. Решението се наоѓа во откровението. Повторно во откровението но сега нема да ви го кажам. Ке продолжиме следната сабота, а би сакали вие да размислувате на оваа тема. Следната сабота, значи, ќе ја завршиме оваа тема и ќе биде, ќе биде тоа пократок. Значи, пократка проповед, затоа што и така ќе имаме света вечера. И ќе ја извлечеме поуката што треба да ја извлечеме сите заедно од овие навидум контрадикции во толкувањето на параболата и на незините символи. Нека му е фала и слава на Господа.